Noel nibigira Eric Uwimana ari muhinga bw'ivyumi muteze amatwi ni radio isanganire Samira niri bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu Burundi kaze mu makuru yo kuri no mutaga wo kuwandwira uhuhu mu mwaka wa 2019 ingingo nkuru nkuru zikurikira Imiryango ibahegereye ahubatse ikirimba gishasha cyumukuru w'igihugu ku mutumba wa Gasenyi muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bazindukiye ku rugo rw'umukuru mutumba icyabazindukanye ni ugusaba iyo ndongozi ko yobishuriza umuzibukiro bemerewe na leta imbere yo gutaramuka bakava muri ico kibanza murumva ido n'ido muri ano makuru inyuma yaho hagandaguriwe umugendesha ikinga arashwe n'umupolisi muri zone ya rohero muri meri ya bujumbura ishyirahamwe sotave buri hurikiyemwo abo bagendesha amakinga risaba ko uwo mupolisi yociribwa urubanza rubereye nayo umuryango w'umuhisi ugashumbushwa murumva Emmanuel nimbona arongo iryo shirahamwe impunzi z'abarundi bari barahungiye mu gihugu ca Tanzania barenga amajana atatu ku gihumbi bari bategekanijwe gutaha kuri uyu wa kane nibo batahukanywe baturutse baturutse mu makambi ya Mutenderi na Nduta muri Tanzania baciye mu ntara ya Ruyigi ni mu gisuru murano makuru turaza kwakura muyize misage ntumwe ya radio isanganiro yarungitswe kuraba ibijanye n'itahuka ryabo barundi nayo karimanzira w'uno munsi adushikana muri komine gashikanwa mu ntara ya ngozi ni mu buraruko bw’u Burundi aha tubwira ibijanye n'umukenyezi amaze imyaka cumi n'icyenda apfakaye akaba ari umurimyi wa kijyambere w'akarorero aya n'ayandi ni mu kanya isase katsi sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Nonge gusubira kubaramutsa nari mpeje kubibabwira mu ntango zano makuru shirahamwe ry'abagendesha amakinga yunguruza abantu n'ibintu ririyamiriza igandagurwa ryagiriwe umwe mu banywanyi b'iryo shirahamwe ku munsi wa kabiri uheze muri zone ya Rohero mu gisagara ca Bujumbura Emmanuel Nimbo narongoye Sotavebu asaba abagendesha amakinga yunguruza abantu n'ibintu kutarenga ibituro barekurewe gukoreramwo agasaba ko umupolisi yagandaguye yahora agendesha taxi vero yociga urubereye ubushikiranganji bw'umutekano na wakoze icaha kukira nabwo bukaronsa indishi y'akababaro umuryango wabuze Emmanuel Nimbona yavuganya kuri telefone na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga abatatwizero cyane cyane bakorera ngaha muri mukaza barazi aho dusanzwe eh, dukorera ibituro twemerewe n'ibyo tutemerewe ahantu basaba ntanga impanuro y'uko baba kubahiriza ibituro tukubahiriza aho tutemerewe ikigira kandi nkasaba yuko abajejwe umutekano bohagarara nk'abajejwe umutekano w'abenegihugu kuko umutakisivero arashobora kutigenza neza mugabo igihano yoronka bwa mbere na mbere si icyo kuca yicwa si icyo kuraswa kuko hamwe ufata iyo ngendo yobandanya birashobora gutera ikindi kintu kitameze neza mu mwuga wacu hama dusaba ko uyu mupolisi yarayakoze iki kintu kitaduhesha icyubahiro kidahesha icyubahiro n'umwuga wabo kidahesha icyubahiro n'igihugu cyacu ko eh, iyi ngendo yohagarara hama uyu mupolisi agafatirwa ingingo mbere twasaba ko hoba urubanza rwo kibiriraho kugira ngo ahanwe kugira ngo n'abandi babone yuko kwica kiremwa muntu atari ingendo nziza ku bijyanye n'umuryango wabuze uwo mupatibira yaragandaguwe asize umugore umwe yaherwa yinjiye amahirage mu mwaka uheze asize umugore umwe n'umwana w'ubuya kandi yari imfubyi icyo dusaba rero ni uko hoba indishyi y'akababaro ku muryango usigaye iyo ndishyi y'akababaro muyisaba tuyisaba aho mu bushikiranganji umupolisi yari asanzwe atwawemwo hama tugasaba ko ubutungane bwokora ku bijyanye n'amategeko kuko turazi ko amategeko yubahirijwe turazi ko umuryango wogira icyo hakura Emmanuel Nimbo narongoye ishiramwe ry'abagendesha amakinga Sotavebo yariko avugana na mugenzi wacu Evariste nziko banyanka imiryango iri mu itongo rya hegitari Jana na mirongo itandatu ryasabwe na leta ko burivamwo bazindutse bugarije urugo rw'umukuru w'umutumba wa gasenyi zone rubirizi komine mutimbuzi ntara ya bujumbura abanyagihugu basaba uwo mukuru w'umutumba kubishuriza umuzibukiro leta yabemereye basigura kubu ubu n'inzu usambutse badashobora kuyisubiramwo bamwe ngo batsindaro kubera inzu zamaze gusiduka bagasaba leta kubaho uyo muzibukiro canke bagasubizwa ayo matongo vestine butoyi bafisi icyapa chanditse ko ibi bikurikira nduguruye Mugina wowe ndongozi dufashe udutware ku muhuza atubwire inyishu y'amakete twamwandikiye ndugaye twamugina abo banyagihugu bari bazindutse bugarije ku irembo ry'umukuru w'umutumba wa gasenyi uyu mupfasoni yari muri abo avuga ko bimwe mu byatumye bitura uyo mutware wabo ngo ni uko barambiwe n'ubuzima barimwo kuko n'abari bafise amazu yasidutse badashobora kuyasubiramwo gituma naze ngaha nari nsanzwe mba mu nzu y'iwanje inzu y'iwanje imaze gusiduka harazi bene indayikoma bakomanze ku mahera abapolisi bacu barayifata bashabaza kuyifunga amabuye aramenye yongera koko kwiyumvira nko gusaturira abana muri iryo tongoho ngo n'umugani nkaba mvise imisore ibiri igomba kurongora iguma impanda ngo ndayihaho yubaka ntibikunda ko yubaka uyu mugabo we avuga ko basigaye bibera mu biti nk'imarankoni ati ibiti by'imyembe nibwo buraro bwabo amazu yaratubomokeye ko bamwe tuba munsi y'imyembe rero tuba twituye ngaha anye ku mutware kugira ngo adushikire imbere hanyuma tumenye aho bigeze Ama amakenga muri bo ni menshi kuko ngo n'inzu zibomoka ntabazisuzuma kugira ngo basi nibahabwa uwo muzibukiro wari afise inzu anashumbushwe kuri yo kubw'imvo imvura ije irusenyaguriye hasi ntibaje kubiraba basi baharabe bavuga ati hajya hariho inzu baze batume baguherana ku kazu wari warubatse baje bagasanga ubusizi bugaragara uca utaha uko nyene umukuru w'inzu cumi bita nyumba kumi w'ako gace yitwa niragira innocent atangazwa n'uko ako karere kahindutse nk'ikirindiro cy’abapolisi kandi atamutekano mu kuko harangwa iyo turiko turatembera nk'ahantu hariho hose usanga hajyamye igipolisi umenga gicunza abaroberi kandi dufite umutekano umukuru w'uyo mutumba Hakizimana Jean Bosco amenyesha ko nubwo abanyagihugu bamutuye ikibazo kimurengeye ngo bazosubira kubishikiriza ababijejwe nkuko bari barituye umuhuza miryango ni myinshi cyane ndibaza ko irarenga ibihumbi bine n'amajana twarandikiye umuhuza twarandikiye inzego zose z'igihugu ni ukuvuga ikibazo cyabo bateye nyenye kugira ngo tugende kongere tuba imbabazi imyaka ibiri yarangiye imiryango yaba mu karere kasabwe na leta kanganiye gitari cyane mirongo itandatu babaye mw'ubwo buzima mu kurindira umuzibukiro bazohabwa urakoze Vestine buto tuve mu ntara ya Bujumbura tuje muri meri ya Bujumbura imicafu iva mu masoko ari mu gisagara ca Bujumbura ngo igiye gusubira gukugwa mu bibanza yegeranijwe nko muri ayo masoko bivugwa n'umuhanuzi ajejwe iby'ubutunzi muri meri ya Bujumbura Christophe Kinshasa akavuga kwicatu mu bucafu budakugwa nko mu isoko ya Kinama ariko ikibanza gitabwa mw'ubwo bucafu muri zone ya Buterere cari caruzuye bigatuma imiduga idashikayo neza zitirira yuzuye ndetse nayo ntihafite kapasite nini y'uko bashobora kwegera amajya kure cyane ubuye rero baramaze kumera nk'abace amayira ku buryo imodoka zishobora gushika kure ukuvuga rero n'imodoka imodoka z'amapine zisanzwe zijya z'amakamyo ndetse abatwaye ubucafu yashobora kuronka nyine ashobora gushikanayo ubucafu byoroshye barikoze maje y'igisirikare ubu baratangiye gucamo amayira ni ukuvuga ko izo modoka zitari zinini cyane zishobora kuronka aho zica kugira zitware ahubwo nyabona mu minsi ya zino hari ingorane cyane cyane urabona nk'iyo haguye imvura cyajaga ariko nyabona ubu byari ni ukuvuga abadandaza bahora bavuga ko batanga amafaranga ntibabone iyo bijya bogira umwizero borema yuko ibyo bintu bigiye kubandanya bihakuka yego cyane abadandaza bogira umwizero nko mu kinama hoho igitewe n'ukuri yari hari yanagerageza embargo yuko barihutse ubworanye turetse aho mu kinama gusa n'abandi bo ku yandi masoko bo kwitega ko iyo miduga muvuze igiye nayo kuhashika niba itari bwahashike washaka ntugenge o ocorrimento do Henrique Arilho, sobre uma hanyuma muravuga ikijyanye n'aho imicafu itabwa ku buterere ko ari rwaharudura mbega umuntu arabye uko igisagara kibananya acaguka ubwo icyo kibanza kiracakwiye cyonyine kugira ngo gishobore kwakira imicafu iva mu gisagara yose nibaza ko icyo kibazo ari ikibazo kitega eh, igisagara cya bujumbura gusa gitega inzego z'ubushikiranganji butandukanye bibaza yuko mwoheza mukakibaza cyane cyane ari uko nk'ubushikiranganji bw'amaze kugira icyo viable kwa facebook mugashobora no kugira icyo muyavuze ko murashobora kandi no kuyakurikira biciye ku rubuga ngurukanabumenyi kuri website atakaburungu isanganiro akaburungu ore bamwe mu banyepolitike bavuga ko bidakenewe ko hakoreshwa imvugo zijyanisha kugira abaho ubutumwa banywanyi babo abarongoye imigambwe hanake na pedere bemeza ko imvugo nk'izo zishobora gushikana ku ndyane sharutiyeri niyunge ko muhinga mu bijyanye no gukinga indyane akavuga ko imvugo zica imbuto zituma haba izinguzingu z'amabi aribyo sikire do violence muri rurimi rw'igifaransa oban niyonkuru Aloise baricako na Gabriel banza witonde umwe arongoye umugambwe Kanake wa kabiri akabarongoye umugambwe APDR bemeza ko imvugo zicanishamwo zama zikoreshwa n'abanyepolitike bamwe bamwe Aloise baricako ati izo mvugo ntizakoreshejwe mu matora ya vuba gusa ahubwo no muri kahise ngo zarakoreshejwe n'igihe cyo mirongo icenda na gatatu inyuma y'urupfu rwa Mekiyoni Ndadaye cyangwa nawe nyene n'icatumye apfa byo byavuye kuri izo izo mvugo mbi zituma habwanko ukabona n'igihe yaciye aho yahohereye muri Kyondadaye haciye hakurikira ubwicanyi kubera izo mvugo Gabriel banza witonde Harungu uyu umugambwe APDR avuga ko izo mvugo zikoreshwa n'abanyepolitike kugira bamwe bagume ku butegetsi abandi nabo bashobore kubushikira mu gihe rero amatora usanga umugambwe uri ku butegetsi ukorana ingufu kugira ngo ugume ku butegetsi ugasanga nta n’indi migambwe ikorana ingufu kugira ngo ishikire ubutegetsi naho rero usanga habayeho bamwe bakoresha inguvu zirengeye Aloise baricako kubwiwe ngo abakoresha imvugo zijyanisha na baba badafise ivyumviro birashe Ajya majambo kenshi akoresha abantu babuze ibyimviro badafise ibintu birashe byo kubwira abanwanyi wabo babakangure kuko ufise programme nziza muri iki gihe cy'amatora uvuga imigambi yabo ukavuga ibyo uzokora hanyuma najya amasoroga tuvuga ajya amasoroga akaza yubakiye kuri iyo programme yawe kubwa Gabriel banza witonde nawe ariko ngo birakunda ko abanyepolitike bakoresha imvugo z'amahoro Muzani muri politike ni kwari kunyinyurana koko muri politike gushikira ubutegetsi no gutunganiriza abanyagihugu. Nje gituma rero twadukwiye twari dukwiye twe ku rubuga twa gutanga ubutumwa buhumuriza ubutumwa bw'amahoro ubutumwa bw'iterambere bukereka n'igihugu ati jewe hamwe mu nshigikira ibyo nzorangura ni ibi ni ibi ni ibi ni ibi ni ibi ni ibi nzobirangura uku uku uku uku Chartier niyonge ko umuhinga mu gukinga matati yasigura ko izo mvugo kenshi ziva ku matati yo muri kahise aba umuti urama ayo majyambo burya aba yerekana ibyiyumviro biri mu bantu kandi ibyo byiyumviro biri mu bantu biba byerekana yuko inyuma y'icyo byiyumvira atagikozwe ayo majambo aza gukurikirwa n'ibikorwa kandi ibyo bikorwa biza kuza bishyira mu ngiro bimwe bya bivuga ko rero ingaruka ni ubwicanyi ingaruka ni uguhunga ingaruka ni uko hari ibintu bisambuka uwo muhinga ahamagarira abanyepolitike kwihanganirana bagakoresha imvugo nziza arakoze Oban iyo nkuru tuve hani bujumbura dusimbire mu ntara ya muyinga abantu baharugwa mu icumi aribo bamaze kwitura abavuzi bo muri komine giteranye mu ntara ya muyinga inyuma yo kuribwa n'imbwa ziyerereza musitanteri wa komine giteranyi avuga ko mu ntumbero yo gukinga basaba bene nimbwa kuzicandagisha vyihuta nayo abatunze imbwa bose bazicandagishe indwara y'ibisazi by'imbwa gikorwa vyoba vyiza gikozwe no mu makomine yegereye giteranyi aho ngizo mbwa ziba zirahungira mu dushamba nko muri komine ya Butihinda y'intara ya Muyinga na komine Bwambarangwe yo mu ntara ya Kirundo iyo imbwa ikomeye umuntu isanzwe ifise ibisazi ngo bica bimwandukira mu gisata kiraba ivy'ibitungwa mu buyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Muyinga urushinga bati wowe wese ariwe n'imbwa byiza no kwihutira kujya kwa muganga bamutera urushinga rwo kumukingira muri komine giteranyi batanguye gucandaga imbwa zose mu gihe mu makomine bari bakirindiriye ko haba isekeza rya kabiri ryo gucandaga imbwa nyuma y'iryaheruka kuba aho imbwa zishika ijana na mirongo itanu zacandazwe ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga haciye amezi abiri i muyinga yo imana ku bwa radiyo isanganiro urakenuye Dieudonne Nzeyimana mu ntara y'Abarundi bagera ku majana 335 ku gihumbi bari batekanijwe gutaha nibo bahungutse kuri uyu wa kane bavuye mu makambi y'impunzi ya Mutenderi na Nduta mu gihugu ca Tanzania baciye mu gisuru mu ntara ya Ruyigi abo bahungutse bavuga ko banezerejwe no gutaha mu gihugu cabo userukirishira hamwe mpuzamakungu HCR mu Ruyigi yamenyesheje ko bagiye gufasha abo bahungutse bakanashikanwa mu mihana yabo inkuru ya karimanzira mu nkuru ya karimanzira yo kuri uno wa kane leonce bitariho adushikana muri komine gashikanwa intara ya ngozi umukenyezi amaze imyaka cumi n'icyenda apfakaye ari mu batangwa kw'akarorero ko yashoboye kubungabunga urugo ni umuremyi mworozi w'akarorero nk'uko byemezwa n’abaremyi n'ababanyi biwe ko, mu bajejwe intwaro bagahanura n'abandi bashikiwe n'ingorane zo kubura abo bubakanye ko batoca bihebura ni ukwamana ntaryo umuntu akora kugira arondere kazoza ku muryango leonce bitariho Kumutumba wa kivumu ngaho mu gashikanwa ka ngozi ntawe nkiriye mariya roza yapfakaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu bana batanu yari afise ico gihe umukuru yiga mu mwaka wa kane umuhererezi yari amaze ukwezi avutse ivyo niwe avyivugira kino gihe abana babiri ba mbere baramaze guheza kaminuza umukuru wewe aramaze no kuba kugwiwe mariya Rosa ntawe nkiriye akagira ati imana yaranteye iteka wagateka k'abana arakabona urabona umwaka dushitsemwo w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nitegereje ukuntu imana yanteye iteka ikankorera ko kubera nifashe nyine nkarera abana ndabona yuko agateka k'abana ndagafise umwe aramaze kaminuza ubu arubatse naramusohoye n'ubundi asa n'uwumaze abandi nabo baraciye bakiga mu ayo mashuri nyene buke buke barayatanguye yisumbuye uwo muhererezi ariga mu wa cumi na rimwe ahanini nivyo yishimira mu byamufashije kuba yarashoboye kubungabunga umuryango n'uburimyi n'ubworozi afise imirima y'ibitoke ibigori ibiharage n'ibindi kandi bimeze neza arafise n'inka zibiri nziza za kijambere akavuga ko byose byavuye cyane cyane ku gitegwa cy'ikawa igitegwa ashimagiza cyane jewe narabandanije ndakorera ikawa izo kawa nizo zigishije abo bana narabonye akamaro zamariye kandi n'igitoke narakibandanije nyine ndagikorera buke buke n'inka narayirose mfashijwe n'ikawa nicyo gituma ikawa ntoye ntoyisubiza inyuma ikawa niyo yanteye agateka kuko naho noba mfise igitoke ikawa iyo ziramutse zamye urashobora kuronka udufaranga dukwiye buke buke nk'umwimbu uheruka nararose amafaranga makeya ashika imirake zitatu mu kibano kwa roza bemeza ko ari umukenyezi w'intwari ntera imbere jean marie vianney asanzwe arongoye umutumba wa kivumu avuga ko ari uwo gufatira kw'akarorero nk'ibyo ageze ko twese turabishimira imana kuko n'umupfakazi yihanganye kandi afashe urugo neza ni umupfasoni twese twemera mbere azotanga n'akarorero ku bandi bose nkumbura azoza arahanura n'abandi bose bazoza bagira icyo kibazo izina rya Marie Rose ntawo nkiriye rirazwi no ku rwego rwa komine yuko ari umuntu yamenye gutunganya iby'urugo n'aho ari umupfakazi Bosco ndayishimiye umunyamabanga wa komine gashikanwa yemeza ko uwo mukenyezi afasha n'abandi ku mutumba bako wa kivumu n'abandi bose bari kumwe mu mashirahamwe atandukanye twavuga ko yabaye umugore mugabo turavye kuva iyo myaka yose yeze apfakaye ni nawe mu komine ya gashikanwa dutanga akarorero nka je nsanzwe tukunda kugira amanama no mu kibano arafasha kwigisha kurima kijambere abene gihugu babana muri make atanga akarorero keza cyane ku mutumba wa kivumu na cyane ariko naho no ku mitumba itandukanye wasanga ariko aragirisha y'inama ko arahurika no mu yandi mashyirahamwe y'abakenyezi ngo hariyo abashikirwa n'ingorane zo kubura abo bubakanye ugasanga bagiye mu byo kudandaza amatungo amwe amwe y'imiryango bariroze ntaho nkiriye cyo kimwe nabo mu ntwaro aho muri gashikanwa babahanura kwigumya ngo bakuye amaboko mu mpuzu bagakora ntacobuza guteza imbere imiryango urakoze leonce bitariho no kuri yo karimanzira duciye turangiriza kwa no makuru twari turabashikiriza ndabibutse gusa ko imiryango iba hegereye ahubatse ikirimba gishasha c'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Gasenyi muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura bazindukiye ku rugo rw'umukuru wo mutumba cabazindukanye no gusaba kwiyo ndongozi obishuriza umuzibukiro bemerewe na leta imbere yo gutaramuka bakava muri ico kibanza na nyuma yaho hagandaguriwe ugendesha ikinga arashwe n'umupolisi muri zone ya Rohero muri meri ya Bujumbura ni ku munsi wa kabiri ishira hamwe buri hurikiye mwabo bagendesha amakinga risaba ko umupolisi yocirirwa urubanza rubereye naho umuryango w'umuhisi ugashumbushwa impunzi z'abarundi bari barahungiye mu gihugu cya Tanzania barenga amajana atatu ku gihumbi bari bitezwe gutaha kuri uyu wa kane nibo batahukanywe bavuye mu makambi ya mutenderi na nduta muri Tanzania baciye mu ntara ya ruyigi nayo karimanzira w'uno munsi mwumvise ko yadushikanye muri komine ya gashikanwa mu ntara ya ngozi ni mu buraruko Burundi aho batubwiye ibijyanye n'umukenyezi amaze imyaka cumi n'icyenda apfakaye akaba ari umurimyi wa karori na hano rero duciye turangiriza ano makuru nshimiye mwe mwese mwaduteza abiri nshimire kandi yahikuwe imana yafashije mu buhinga bw'ibyuma